Chunka kimsayoh kah capitulum. Disipulun kunapa chakinta Jesús MAILLAS hangmanta. Pascua fiestapa ñaupah nintaragmi, Jesús hayachargaña kay pachamanta taitampa hangman kutinanta. Kay pachapi kunaman mi hatuatun KUYAKUININTA hawachirja. Jesús mi disipulun kunawan sinachkarja. Diabloja Simón iscariotipa churin judastam umacharurjaña, Jesús ta Jesús hayachargam tuku matapas taitan paiman juykushanta. mi paimanta hamuspa paiman kashayan kutinantapas. Jesús y manta atarikuspan, hawapachanta hurjukuykurja. Inaspan pañuan wihauninta watakuykurja. Lavatoriopi yakuta churaykuspanmi, desipulunkunapa chakinta mayllarqa. Hinaspan wihawninpi PAÑUAN chakichirqa. Simón Pedrota TAMAILLANAN kaptinñataqmi pay nirqa. Señor Hamrach pacha ñuqapa chakiyta mayllawankiman? Nispa. Jesús ñataqmi nirqa. Kunanja manaraqmi entindenkichu. Kay rurasqaykunataqa. Jepatañam entienden nispa. Chaymi Pedro nerja. Chakiytaqa manapunim Haikapipas mayllawaqchu. Nispa. Jesús ñataqmi nerja. Mana mayllaptiqa manam nyuhapachu kanki. Nispa. Chaymi Simón Pedro ñataq nerja. Amaya Maylla ikuaya Maqui ikunatapas chaynataj tapas. Nispa. Jesús ñataqmi nerja. Baina koruzpaga manam nesizitan kichiknyacho maila nataha. Asuan ha txakila ikichik tanyam. Hamkunaha kachkan kichik. Ichagam manam liapa ikichikcho. Jesús ha pim traishunananta. Chaimenerja. Manam liapa ikichikcho kan kichik limpioja. Nispa. Disipolun kunapa chakinta maila mi. Hawa pachanta ikuspa kashalantia ikorja misaman. Inaspam nirqa. Intintinkichikchu qamkunawan kay rurasqayta? Qamkunam niwankichik señorllay yachachikuq nispa. Chaytaqa allintam kichik. Ari chaynama kani. señor kichik Ñuqam señornikichik hinaspa yachachiqnikichik achkaspay, chakikichikta mayllani. Qamkunapas chaynaya chakikichikta mayllanankuychik. Ejemplotam qamkunaman quykichik, Qamkunawan rurasqayta hina qamkunapas ruranaykichikpaq. Chiqaptapunim nikichik. Sirvienteja manam maschu mantaja. Manataqmi comisión rejpas maschu kachaqninmantaja. Kaykunata hakosis ruraspaykichisqa kusisqamkankichik. Manam llapallaykichikmantachu ñuqaqa machkani. Riqsinin pikunam aklasqaytaja. Bibliapa Mikuhmasillaypas kuntrallaypim pawatiarjanisqanmi complicon. Manaraj imapas susudikuchkaptinmi kunan nichkaykichik. Ña susudikuroptinmi ichaqa kirinkichik, rimapayasuqnikichikqa pimkasqayta. Chiqaptapunim nikichik. Ñuqapa kachasqayta pipas chasqueqa, ñuqatapunim chasquiwan. Ñuqa chasquiwaqniñataqmi kachamuwaqni taytayta chaskin. Judas traisyunan ang manta, Jesus pa willakus kang manta. Kay kunatan me Jesus hukman yarurja, inaspam nerja. Chihaptapunim hamkunamanta huknikichik traisyunawanja, nispa. Disipulun kunanyatagme hawanakurja, maihan ninchikmantaraj nichkan, nispa. Huknin mi karja Jesus pa lyumpay kuyaskan, paime wahtampi kachkarja. Paitam Simón Pedro, charja pimantas Jesús chayna nizjan tapunampaj. Jesús pa waqtampi kajñatagmi, Jesús lauman aswanraj Cuspa tapurja. Señor llay, pitaj chay traicionasoqnikiqa? Nispa. Chaime Jesús ñataq nerja. tantata mikuiman chalpuikuspa Jaime, Nispa. Tantata me mejoikorja Simón iscariotepa, churin Judasman y mikuycuptillanmi, Judasman Satanás y chaime Jesús nerja, Chay runanaykita utjayman rurai, Nispa. Misapi mikuhkunaqa mana mayqanninpas entenderqachu, Judasman nisjantaja. Juljeta Judas waqaychasqanraykum, wakiqnin y Jesusqa, rantipakaramuy fiestapaq imapas necesitasqanchikta. Otaq, Homo imayatapas wakchakunaman, Nispanishanta. Chaitan MI KURUSPA Judas lloxeruptinga tutanyam karja. Mozo y Manta, Judas mi Jesús nerja. Kunanmi hatunchasja KANE Dios manta hamogrunaja. mi Dios pas hatunchakun. Dios mi hatunchakun ñuhapi. Hatunchawantagmi pipas Paiga chaylam hatunchawanja. Churillaykuna, manam unayñachu mi chaymi maskawankichik. Wakin judiokunaman nisqayta hinallam nikichik hamkunatapas. Ñuqapa kasqaymanqa hamkunaqa manam chayayta atiwaqchikchu. Musuq kamachikuytam huykichik. Kuyanakuychikya. Imaynam ñuqa kuyaykichik, chaynaya Kuyana kuyanakuychik. Kuyanakuptikichikqa, llapallan runakunam yachanqa, dice polo y kuna que Jesús me huilla con Pedro paniganangmanta. Simón Pedro mnerja. Señor Llai... maitata grinqueja, nispa. Jesús ñatag menerja. paris jaitaja manam kunanja jatiwankimancho. Jatiwankeja, jepa tiempo kunapiñam, nispa. Chaime Pedro ñatag nerja. Señor Llai... ...emanas jatag kunanja mana Bidaytapas y coja, nispa. Jesús ñatagmi nerja. Bidaykitachu junki Chigapta ponem niki. Manarajpas gallo kim sakutikama ni Gawanki.